Prenio je Alija radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao La takdibu alaije fa innahu man kedeba alaije fal jeliđi nara Nemojte lagati na mene jer ko slaže na mene neka uđe u džen. To je doma Allahu La takdibu alaije nemojte lagati, to jest nemojte govoriti nešto što nisam rekao. Fe ina umam kede barije fa lijeli džinar. Ko slaži na mene, neka uđe u vatru. Ajde sad da uđemo u ovaj, da nisam malo dalje. La Dobro. Ovo la ovde znači zabrana. Šta je to kezi? Šta je laž? Definiraju laži, kažu, to je obavještenje o nečemu a ono je u stvarnosti drugačije. E sada vidimo hadis u svjetlu ove definicije. Znači da čovjek kaže nešto, tvrdi da je to tako i tako. A onda ispostavi se da je u stvarnosti nije tako, nego da je stvarnost drugačija. Što znači da ovdje imamo problem da čovjek nekada misli da je nešto tako, a ono nije tako. I to bi spalo u lažu. A nekad zna da nije tako, ali želi slagati. I zato obje te vrste ulaze ovdje, s tim što je jedna gora od druge. Ako čovjek namirno, svjesno slaže, to je naravno vrhunac slaže. Ali čak i ako slaže zbog toga što nije provjerio, odnosno obavijesti o nečemu što nije tako, zbog toga što nije provjerio ili zbog toga samo što misli i tako dalje, bojati se za njega da bi mogu ući pod ove ovaj kako pokažu učenjaci. Imamo sada pitanje prenošenja hadisa po značenju. Da li je dozvoljeno hadis prenijeti po značenju ili se mora bukvalno tekst? Ili bi to spalo u laž? Podobno. Dobar dio mu hadisa, kako navodi Ibn Salah u svojom akademiji, zabranjuju prenošenje hadisa po značenju. Ako znaš tekst hadisa, prenesi, ako ne znaš, bolje šutiti. To pod jedno. Pod broj dva, Ibn Hajar navodi u, u, u dijelu Nohmetu Fikr, da je dozvoljeno prenijeti hadis po značinu pod jednim uslovom. Da onaj ko ga prenosi po značinju zna šta bi, šta bi moglo promijeniti značenje. Drugim riječima da zna kada ga prenosi po značenju, da mu je to značenje maksus. I ne mora baš doslovno se pridržavati teksta ako zna da će zamijenjena riječ neće promijeniti ništa od značenja. Već Recimo zamijeni jednu riječ drugom sinonimima, sličnim značenjima i tako dalje. Ali pod uslovom da, da ovaj, vrlo dobro poznaje šta mijenja značenje, šta ne. Tako da je to jako problematično i pizavo područje po tom pitanju. Mislim, sa arapskom Imamo drugu meselu ovdje. Prenošenje slabih hadisa. Jedan musibet koji je jako, jako raširen. Danas, što malte ne niko, skoro niko, ili većina ljudi, ne vodi računom hadisu da li je vrednostavno. To se vidi po džumama. Najviše primijeti se na džumama. Da ljudi uzimaju neke, ovaj, odnosno dosta tih hadisa iz zbirki neki, nekih koje nisu namijenjene samo striktno za sahih hadise, nego imaju svoju ciljenu svrhu, neke zbirke imaju svrhu, samo da bi sakupile neke hadise, ali ne da su svi vjerodostojni tu. I onda to stvara konfuziju i problem i bojat se za takve ljude da i oni ne dođu pod ovaj hadis. Ima jedna šubha koju spominju, a to je, kažu da je Ulema dozvolila da se prenose slabi hadisi ako su u pitanju dijela na koja se postiče dobro ili zlo koje se odlače, tako da takozvani fada'ilun amma. Međutim, ta šubha nije tačna. Iz dva razloga. Prvi razlog je što muhadisi nisu jedinstveni po tom pitanju. Naprotiv, većina velikih muhadisa zabranjuje prenošenje slabih hadisa uopće. Apsolutno. Znači, nije, ne dozvoljavaju, osim ako se prenese i da se pojasni slabost u Druga stvar, koji dozvoljavaju da se ti hadisi prenose uslovljavaju uslove na koje opet ovi danas što, što, što, što govore te hadise ne pa A to su prvo da slabost nije jaka. Prvi uslov. A kako će znati oni da li slabost jaka ili nije jaka? Druga stvar, da se ne pripisuje poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da se ne kaže rekao je poslanik sa nam to i to, a zna se da je slab. Neko da se kaže preneseno je u hadisu ili spominje se o nekoj predaji ili tako nešto u tom smislu, ali ne direktno da se prepisuje poslaniku sa nam. I treća stvar, da to dijelo ima osnovu, znači ne može se s njim dokazivati ni u fikhu, ni u akajdu, bilo šta. Znači to dijelo zbog kojeg se prenosi taj hadis treba da bude utemeljeno na vjerodostojnom hadisu a ovo samo da postiče na njega. Znači, to su uslovi koje postavljaju ovi. Većina ljudi ne barata tim uslovima, nije u stanju da ispuniti uslova i zato je bolje i sigurnije da se ograniči na vjerodostojni hadis. Šta to znači danas, za nas? Iskren da budem, to znači da čovjek ako čuje neki hadis sa mimbere, ne žuri sa njim, sa njegovom primjerom, prihvatanjem, dok ne pojasni i dok ne, ne budemo jasno šta se time želi, da li uopšte vjerodostojni ili nije. Jer da bi se radilo po jednom hadisu, mora ispuniti dva uslova. Misli, onaj čovjek koji je čuo hadis. Prvo, da zna da je vjerodostojni, potvrđen. Ako nije potvrđen, neće rad po Drugo, mora biti siguran da mu je to značenici. Jer ima puno hadisa onako kad se gledaju vrštinom odvojeno iz konteksta, znači jedno. Kad ih staviš u kontekst svih drugih predaja, vidiš da ima sasvim drugo značenje, drugo mjesto ili govori se o jednom pitanju i tako itd. Zbog toga slabe hadise u principu ne bi trebalo prenositi, jer bojat se da čovjek ne uđe pod ovaj hadis ili pod ovu dovu poslanika sa Allahom. Drugi hadis od Enesa radijallahu anhu. Enes ibn Malik, poslanikov sluga radijallahu anhu, služio poslanika sallallahu alaihi sallam godinama, praktično od njegovog dolaska u Medinu do, do smrti i zapamtio njegovi hadise jako puno naročito što se tiče poslanikovog intimnog života, odnosno života koji je vizan za njegovu ličnost, čistoću i tako dalje. إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعمد علي كذبا فليتبوى مقعده razlog zbog koje vam ne pričam često hadise, znači ne prenosim puno hadisa, je hadis koji je poslanik sallallahu alaihi ve sellem rekao Men ta'ammede alaije kediben fel je tebevu a man u nebar. Ko namjerno slaže na mene, neka sebi pripremi mjesto u džennu. Znači ima pripremljeno mjesto u džennu, možete bi izabrati praktično. Bio običaj sahaba radi Allah. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu je četvrti primio islam u Mekke. I sigurno da je čuo hadisa od Allahovog poslanika puno, sallallahu alaihi sallam, ali nije puno primio. Zašto? Zato što se boju. U jednoj predaji stoji da je on rekao nešto, rekao je Allahu poslanik sa sve. Pa je spomenuo hadis. Pa kažu oni koji su sjedli oko njega, odjednom se je zacrvenio. Oblio ga znoj počeo teško disati, pa je onda rekao, ili je Allah poslanik tako rekao, ili nešto slično. Imali su prozu, strah, kada prenose Allah, hadisa, hadisa Allah poslanik tako Jer su znali koja je to odgovornost. I zato su dosta predaja nađemo, recimo, Maukuf kao izrekao sahaba, a nađemo ga i kao hadis. Znači, ashab nekad prenosi značenje, više voli da prenese značenje onome do sebe. Svojim riječima manja je odgovornost neko da ga prenese hadis. Pazili su toga jako puno. Evo ovdje i jedna se. Zbog toga su neki kritikovali Ebu Horeiru radi Allah. Čuli ste Buhari u izbirci, Moslimo u izbirci. Počeli su ljudi govoriti kako Ebu Horeiru govori toliko hadisa. A relativno kasno primio je slavu pa su malo neki negirali i to je došlo do Ebu Hureyre i to ga jako onako pogodilo. Tako da u jednom rivetu stoji ljudi govore Ebu Hureyre, puno govori Hadise, pa srešćimo se kod Allaha svih. Pa je između ostalog rekao ovaj, zašto su, šta su razlozi. I spominju se dva razloga. Prvi razlog je poslanikova dova za Ebu Hureyre. Naime, bili su u jednom silu, i poslanik sallallahu alejhi ve selleme i rekao ko će prostiti svoj ogrtač i kad ja završim govor da ga primi u sebe nikad više neće zaboraviti ono što se što čuje od mene. I Ebu Hrvide je bio prvi i tako da je dobio tu poslanikovu sallallahu alejhi ve selleme do A drugi razlog zašto je Ebu Hrvide sallallahu alejhi prenio najviše hadisa jeste što je družio se radijallahu anhu družio se sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem Znači, cijelo vrijeme, i u tome na Ebu Horire govori i kaže da su muhađiri bili zauzeti trgovinom, Ensarije bili zauzeti poljoprivredom, a ja sam bio sa Allahom i I kako se ugleda i stoji, bila stalno ruka u ruci. Vi znate na arapski običaj drže se za ruke i modaju. Znači, ruka u ruci je bila i slušao je Allahom poslanika sa Allahom i Dalje nije se ženio dok je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio. Nije imao trgovinu, nije imao posla, jeo je šta je zatekao. Dešavalo se ponekad da, da bi ne svijestio se od gladi. Samo on kaže u jednom predaju da su ljudi mislili da je, ima padavicu. A kaže, bio sam samo glada. Nije bila padavica. Pa jednom prilikom je stavio kred džami i bio gladan i čekao ko će ga pozvati. Ono, praktično se da nabacivo, Pa sve Ebu Bekra pita ga o nekom ajetu, kaže ja znam ajet bolje od njega. I Ebu Bekra mu odgovori i ode. Svetne omera isto u isti ga je pita, on njemu odgovori i ode. I onda kad, naiš, kad je naišao poslanik sa Allaho i srdem, a, onda je prepoznao, vidio na licu šta mi. I kaže, o Ebu Hir, a poslanik ga zvao Ebu Hir. A ljudi Ebu Hureyre, to je Ebu Hureyre bilo draže nego e, Ebu Hureyre. Ebu Hir. Hajde sa mnom, povede ga Kad je došao kući pita ima šta za jelo, kažu nema ništa. I onda nađu neku posudu, nešto jedna posuda bila, tako da dalje. Kaže Ebu Vrejde, odnosno poslanik Ebu Vrejde, idi pozovi ljude koji su u Sofi, stanovnici Sofi. To je bio jedan odinak u džamiji. Naime, za te mohađire koji su došli bez porodica, nisu imali nikoga i ništa, poslanik je pregradio u džamiji ovako trstikov jedan dio i proćemo ni palmi, palmi, palmi. Jedan dio gdje su oni bili, boravili tu, spavali, koji bi donese hrane, jeli, kaže, pozovi ih. Kaže, u ja gledam posudu, posuda mala, a njih puno. Međutim, morao sam poslušao poslanika sa sam. I onda su došli svi, poslanik je dodavao posude Bogoreri, da je Bogoreri dodaje ljudima. I kaže Bogoreri, svi su se napili, na kraju poslanik reče, ostali sam ja i ti jedan i dade mi da se napijem i napio se jednom pa me ponovo vratio pa još jednom i na kraju Ebu Hureyre rekao ne mogu više ili bukvalno rekao nema više gdje stati. Jedna meni draga fajda iz ovog misa je da je ponekad dozvoljeno se dobro nesti. <laughs> znači nije dozvoljeno pretjerivati, ali se može ponekad, a, ovaj, da ne spada to pretjerivanje ako čovjek ponekad kad se nešto baš svidi. Tako su bili ovaj, ashabi kada u pitanju prenošenja hadisa jako su pazili, iako su ih dobro, dobro znali, naročito Enes radi Allah vanhu, jer je on kao mali, znači od 10 godina pamtio hadise, do 18 godina to je najbolje vrijeme za učenje. Mozak najviše prima, a ipak i pored toga je vodio računa i pazio šta govori i koliko Treći hadis od Ebu Hureyre radi Allahu anhu, da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ko na mene slaže namjerno, neka sebi pripremi mjesto u vatri. Znači, hadis sličan kao i prethodni, samo ovaj puta od Ebu Hureyri radijallahu anhu, a pravilo kod muhadisa je da je hadis ono što prenosi ashab, makar tekst bio isti. Znači, ako dva shava prenose jedan te isti tekst, to se računa koliko hadisa? Dva hadisa. Znači, imamo Enesa, prenosi isti tekst, Ebu Horeiru prenosi isti tekst, to su dva hadisa. Dobro. I imamo poslednji hadis u ovom poglavlju, a to je hadis od Mugire, gdje kaže da je čuo poslanika, sam da je rekao, im ne kedibe na leji lejse ke kedibin ala ahad, men kedibe na leji muta'amiden, fel je tebevo mokadehu. Znači, Laž lažno meni nije kao laž na drugi ljude. I zato ko slaži na mene namirno, neka pripremi se na mjesto u vatre. To su bile hadisi ovog poglavlja, a nas interesuje sljedeći. Prvo, Sufije kažu da hadis kaže ko na mene, ko na mene znači ovo alije znači nešto kao protiv mene, da bi vjeru iskrivio ili nešto. Pa kažu, ako slažemo u korist poslanika sa osadom, onda to ne spada pod hadisi, to je dozvoljeno. Šta to znači? Znači da izmišljaju hadise kao da bi podstakli ljude na vjeru i tako da. Je to može tako? Ne može. Ne može tako iz dva razloga. Prvo, što se to kosi sa, generalno sa ovim, znači lažno poslanika da se lem kao pojad, i to je laž, to pod jedan. Drugo, to znači da je poslanik sa osrlem manjkavo dostavio vjeru ako mi moramo nešto dodavati i izmišljati nove hadise. Što znači da u vjerodostojnim, u vjerodostojnim hadisima nema ono što nam treba. I nema dovoljno da bi ljudi prijatelji. To s jedne strane. S druge strane, svi izmišljeni hadisi imaju tu nekakvu dozu odbojnosti kod ljudi sa normalnim fitretom. Za razliku od hadisa poslanika sa srlem, kad čovjek ga čuje, ne, ne nalazi uopšte nikakav problem kada je u pitanju shvatanja ili nešto tako. Niti ima bilo kakve vulgarnosti, niti ima bilo kakvih nejasnoća i tako dalje. I zbog toga jasno se kaže tamo da vjerodostajan hadis ne može doći u kontraktornost sa razum. To sa jedne strane. Drugo što nas ovdje interesuje, zašto ljudi izmišljaju hadise? To je spominio Ibn Dželzi u svom dijelu Al-Mardu'at, gdje je sakupio u jednom četiri toma izmišljeni hadise. A inače je bilo učenjaka i prije i posle njega koji su pisali o izmišljenim hadisima koji su raširili među ljudima i davali njihovu ocjenu. I to stoji kao svjedočanstvo jednog vremena i svaki put kad neko se pojavi s takvim hadisom i odemo i nađemo u takvim knjigama. U uvodu u svoju, u svoju knjigu on je spominio razloge zašto ljudi izmišljaju hadise. Pa prvi razlog je zla namjera. Znači žele da iskrive vjerovnje. Drugi, drugi razlog je sektaška i mezepska pristrasnost. To je jako često jako. Zato su šije pogotovo poznati po tome. Sufije nisu isto tako. Gotovo sve sekte imali su taj problem da su izmišljali hadise kako bi pomogli svoj mezebi, svoje mišljenje i svoj sektu. A između ostalog, jedan hadis koji se može čuti čisto, kao primjer samo, ja sam grad znanja, ali ja je vrata znanja. Jeste čuli za taj hadis? To je izmišljen hadis na osnovu Iz, Izmišljena na šije da bi pomogla svoju sektu i svoju mesel pravci. A što se tiče mezepskog, to ima puno hadisa, recimo kao hadis da je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao ima bit će čovjek u mom umetu koji se zove Ebu Hanife, on je svetiljka mog umeta, a ima čo, bit će čovjek u mom umetu koji je Ebu Idris, on je štetnik za moj umet učinitelj, Ebu Idris. Ebu Hanife i imam Šafija, znači bio je taj sukob između Šafija i Hanefija uvijek i tu su neki našli za shodno da izmisli tu predaju kako bi pomogli to iako ta predaja znači izmišljeno. I brojni drugi, recimo predaje koji govori da Isa, ali se nam kada dođe, da će se spustiti u rijeku Nil i da će tu naći sanduke pune knjiga Hanefijskog mezera. <laughs> Tako predaje kaže. E, ali isto da je šafer primio. I da će izvaditi te knjige i sud će ljudima po islamu, po Hanefijskom mezera. Znači to isto tako izmišljena predaja. To su samo primjeri, a takvi primjera, vjerujte, ima, ima jako, jako Znači, to je sektaška i mezemska pripadnost. Treći, jedan, jedan nevjerovatan razlog, ali koji se spominje i koji je prisutan, a to je pobožnost. Znači, pobožnost bez znanja. Znači, dešavalo se da su pobožni ljudi upravo iz ovog razloga što smo prvi, prvo rekli, da ako slažu u korist poslanika, to nije problem, a ako slažu protiv njega kao da iskrije vjeru, to je problem. Pa su izmišljali predaje kako bi ljudima ovaj, kao podstakli na djelo približnih djelima i upozorili ih na ta djela i tako dalje i tako dalje. Znači tih primjera jako puno i zato naši učitelji kažu ako vidiš neki hadis gdje se za neko malo djelo obećava jako puno, to odmah stavi upitnik i provjeri problem. Jer obično takvi hadise ljudi koji su izmišljali da hadise iz tog razloga, smišljali su za dijela koja su obična, nekakve nagrade, ogromne, velike, da bi privukli ljude da radi ta dijela. U tom kontekstu su i hadisi koji se spominju za svaku suru u Kur'anu posebno, prijednost kur'anskih sura. Čovjek je maksuz, zaista to postoji, štampana je knjiga i neki je koristi, gdje on priznao, nije to krio, kasnije kad su ga ljudi učenjaci hadisa pitali odakle mu ti hadisi, da je stavio te hadise da bi ljude privukao da uče Kur'an. Znači za svaku suru je smislio hadise kao neku vrijednost. Maksuz, što naravno učenjaci hadisa su uzeli, sasjekli i vidjeli šta o tome ima utemeljenje, a šta Dalje sljedeći razlog zašto ljudi izmišljaju hadise, neznanje. Znači, ne znaju, a željeli su, ušli su u neke rasprave, recimo, ili željeli su nešto da dokažu ili pokažu, a pošto nisu imali znanje da to pokažu temeljeno, šta, čemu su pribjegli? Pribjegli su izmišljanju hadise. I umjesto da urade dobro, uradili su zlo. A to naravno ne donosi dobro nikome. I ima naravno izmišljeni hadisa koji u principu nisu izmišljeni, nego ljudi koji ne znaju, ne znalice, prenijeli su neke hadise, odnosno prepričavaju međusobno neprovjerene neke hadise, pa su ih učenjaci kasnije svrstali u izmišljenje, nemaju temeljenja, nemaju sredina nemaju znači utemeljenja, nemaju seneda i zato su ih i svrstali u te izmišljene hadise. A rezime ovog dijela u vezi sa hadisom. Zabranjeno je u svakom obliku izmišljati hadise na Allahovom poslanika sa. Ma kakva čovjekova namjera bila. Drugo, izmišljanje na, na, na, na poslanika sallallahu alaihi wa sallam je jedan od najvećih grijeha, neki ga ubrajaju veći grijeha od širka, a mnogi ga ubrajaju do stepena kufra. Da čovjek svjesno dođe i smisli i izmisli hadisa na Allahovu poslanika. Izmišljanje hadisa na Allahovu poslanika sallallahu alaihi wa sallam je također znak velike slabosti u vjeri. I znak da čovjek u svojoj vjeri ne želi Allahovo zadovoljstvo, nego da ima neke Bog zna kakve interese u svemu tome i zato i ne boji se Allah Đelešanu da izmišli hadise u tom kontekstu. Dalje, prenošenje hadisa, inače, je velika, velika odgovornost. Jedna samo stvar ovaj, interesantna u Mustanovom hadisu, Ibn Salah, inače, jedan od utemeljitelja hadijskih znanstva, Eh, u svom uvodu, on zabranjuje, smatra da nije dozvoljeno čovjeku da prenese hadis ako nema primjerak zbirke koja stiže do poslednje vize. Znači moraš imat primjerak da si čuo ti to da je to tako. I to nekoliko primjera kao navodio. Kaže, imam i dovoljen jedan primjer. <laughs> Rahim Zbog toga ovo dana što se dešava u vezi sa hadisima zaista zaslužuje svaku osudu. Jer čovjek sa tim hadisima koji nisu provjereni i slično, koji su slabi ili izmišljeni, može samo naštetiti islamu. A druga stvar, imamo danas zbirke koje su vjerodostojne. Imamo Buhariju prevedenog, imamo Muslima prevedenog, imamo Tirmizi i tako dalje. Znači zbirke, ja ne znam zašto ljudi bježe od šest hadijske zbirke. To su zbirke koje, s koje su muslimani crpili hadise tokom stoljeća islama. I zašto pribjegavati nekim drugim zbirkama? Zbirka Rijadu Salihin je također fina zbirka gdje imam nevoju principu te hadise naveo iz ovih kutubu sita uglavnom. Šest hadijskih zbirki.